Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 15, 1952 Inilathala ni Pope Pius XII ang kanyang pang-25 encyclical, ang Orientales Ecclesias, na tumugon sa pagmamalupit sa mga Orthodox Church Binigyan din ni Pope Pius XII ang kaawa-awang sitwasyon ng mga mananampalataya, partikular sa Bulgaria, kung saan inaaresto at minamaltrato ang mga lingkod ng simbahang silangan. Sa Orientales Ecclesias, binabalik tanaw ang pagsisikap ng Vatican para patuloy na maging mabuti ang pakikipag-ugnayan sa mga simbahang oriental. Para kay Pope Pius XII, itinuturing ang encyclical na daan ng pagkakaisa ng mga pari, obispo at buong simbahang katoliko sa Oriental Church na labis ang natamong hirap sa silanganan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.